malcrescas la mesuma nasco quanto inter la homoi. En la iaro 1750 vivis sur nia mondo malpli ol 800 milionoi da homoi, plei multe en Asio. En la iaro 1900 tiu quanto iam estis crescinta al 1 miliardo sescent milionoi. Mese de la dudeca iarcento, tiu quanto jam atingis pli ol tri miliardoin. Citiu rapida pliigio maltranquiligis sciencistoin, cae multae el ili prognosis baldauan trologiatetson ne congruan con sana vivo sur tero multae antau catastrofon. Nun tempe, lau unuicintai nazioi, vivas sur nia planeto pli ol hoc miliardoi, sed la catastrofemo iam ne regas. El tiui homoi, tri quaronoi vivas en mal ricei landoi, multae ec en situatio de misero. Ien, alia spezzo de catastrofo la granda primultigio de homo i surnia mondo subite ocasis post la iaro mil Gin causis sociae progressoi. Dum la du decae arcento, vaccinoi cae evoluado de publica sano draste malpliigis iuin malsanoin cae la morto quanton de infanoi. Ciu estas la nun tempa situatio relate al nascado de infanoi en la mondo. Pro la pli granda vivo tempo, cae pro la ancora relative alta reproductado de la nun tempa monda giantaro, oni calculas che la monda hom quanto ancora crescos dum la sequontai sestec iaroi. En la iaro 2021, la tutmonda mesuma calculo montris ciferon de du como unu idoi por ciu virino. En 1965 gi estis quin como unu. En 2000 du como oc. Cetiu mal cresco en la virina fecundezo ne estas la sama en ciui landoi. Por fare precisan calculon, scientistoi dividis la mondon en ducent tridec quin regionoin. Il respondas al tri classoi de regionoi. Uno, regionoi con tre mal alta nasco quanto, mal pli ol uno como sep idoi. Citiui representas quardec uno procentoen el la monda lojantaro. Tie mal crescas la nasco quanto. Tie trovigas Europa e landoi, Japanuio, parto de Usono. Du, regionoi cun malalta kai mesa nasco quantoi, inter unu como sep kai du como unu. Citiui estes dudec du procentoi el la mondalorantaro. Tie situas Francujo, Australio, sudo de Sudamerico. 3. Regionoi cun alta nasco quanto, 3 como quin idoi ie ciu virino. Ili estas 16% el la monda lojantaro. Conclude, nova studoi montras che du trionoi el la monda lojantaro presentas nivelo in de fecundetso sub la limo por renovigado de generatioi. Seque, post iom da tempo, mal crescos cae mal nia homaro. Crom se novae ne attenditae fenomenoi o en la mondo.